Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 30 անգամ։ Շահումյանի շրջանում կառուցում է նոր հիդրոէլեկտրակայան։ Մարտակերտ քաղաքն այսօր ապրում է իր առօրյա կյանքով։ Բելարուսի ուժային կառույցները որոշել են Ադրբեջանին արտահանձնել բլոգեր Ալեքսանդր Լավշինին։ Հայաստանում ու Արցախում կատարած լուսանկարների համար սլովակ լուսանկարիչն արժանացել է ոսկե մեդալի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ծեր ցուցակում ներառվել է 180 օտարերկրյա լրագրող։ Թուրքիան նախատեսում է Թուրքիա-Հայաստան եւ Թուրքիա-Իրան սահմանին բետոնե պատ կառուցել։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն այսուհետ այլ ձևաչափ կունենա։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունվարի 11-ին եւ լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 400 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն հունվարի 12-ին ՀԱԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել ԼՂ Մարտունու շրջանի ուղությամբ Աշաղը Վեյսալի բնակավայրի հյուսիս արևելքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ ԼՂ նախագահային առընթեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը հունվարի 12-ին հրավիրել է հերթական նիստը։ Հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ամփոփել է ոչ այս պահը հանձնաժողովի կատարած աշխատանքը ընթացակարգով նախատեսված քայլերը եւ ներկայացրել հետագա անելիքները։ Նշենք, որ դեկտեմբերի 29-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի լիագումար նիստում ընդմիջվել են համանդրության նախագծի քննարկումները եւ падգամավորներն ու խմբակցությունները հնարավորություն են ստացել մինչեւ հունվարի 11-ի աշխատանքային օրվա ավարտը ներկայացնել առաջարկություններ եւ դիտողություններ համանդրության նախագծի վերաբերյալ։ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով հանձնաժողովն այդ ընթացքում ստացել է շուրջ 200 առաջարկություն եւ դիտողություն։ Համանդրական բարեփոխումների նախագիծը հանրակրվեի ներկայացնելու օրը դեռևս որոշված չէ, իսկ նախագիծը շարունակում է քննարկման թեմա մնալ քաղաքական հարթակում։ Բելալանանի ռեպորտաժը։ Իդեպ երկրի գլխավոր օրենքում տեղ գտած բարեփոխումների հանդեպ հանրության տարբեր շերտերի վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Օրինակ, նախագծում սահմանվում է, որ համայնքապետի պաշտոնի համար ընտրություններ չեն անցկացվի, այլ կնշանակվեն համայնքապետեր վարչապետ Արայք Հարությունյանի տեսակետն այս փոփոխության նկատմամբ դրական է։ Գործադիր իշխանության ղեկավարն իր դիրքորոշումը հիմնավորում է մի քանի տեսակետից։ Բոլոր գյուղերում պետք է ունենան ղեկավար, մարդու կանոնակարգում կոորդինացիոն աշխատանքները, բա բոլոր, բայց այդ մարդը գյուղերի մտորության արդյունքով չպետք է լինի, որ իհարկե հոգանոց գյուղում ինչ ընտրություն, կամ երկար հոգանոց գյուղում։ Համանքներում ընտրությունների բացասական կողմերից վարչապետը նշում է ընտրությունների պատճառով գյուղերում տարբեր ընտանիքների ճշնամությունը, որը հետագայում խանգարում է համայնքը նորմալ ղեկավարելուն։ Եվ գիտեք ինչ խնդիրներ ունենք մենք գյուղերում այդ ընտրության արդյունքներով։ Ճշնամություն, խանգում են ընտանիքներ կամ պլանավորված ընտանիքները, որ պիտի լինեն, չեն ստեղծում այդ ընտրության պատճառով։ Եվ ճիշտ է, չէ՞ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջարկվող մոդելը դեռևս քննարկման փուլում է, իսկ որպես փորձ Արցախում ուսումնասիրում են եվրոպական մոդելը։ Եվ ժամանակակից տեղական ինքնակառավարման այդ ինստիտուտները եվրոպական 40-50 հազար մարդուն են տալիս հնարավորություն ընտրելու ղեկավար կողերներ մոդելը։ Շրջանը դիտել որպես մեծ համայնք, այսինքն այդ ինստիտուտի համապատասխան հավասարազոր ընտրվի ղեկավարը եւ տարբեր մեխանիզմներով նշանակվի գյուղապետերը որը հոդուր թաղապետ է կոչվում Երևանում եւ այլն։ Սա քննարկման մոդել է։ Կարող ենք շեմ սահմանել, ցեն սահմանել եւ այլն, ամեն ինչն է։ Կարող ենք ավականու ինստիտուտները, բայց ուղղակի ընտրություն համայնքներում ես համարում եմ մեր գյուղերի համար ոչ ճիշտ։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ապրիլյան դեպքերից հետո Մարտակերտ շրջենտրոնում ու հարակից դուժած բնակավայրերում սկսվել են վերականգնողական աշխատանքները։ Ինչ դրամատրություն է տիրում այսօր Մարտակերտում, պատմում է Վարսիկ Խարությունյանը։ Ապրիլյան իրադարձությունների թիրախում ավելի շատ Մարտակերտ շրջենտրոնն էր իր հարակից բնակավայրերով։ Պատերազմից հետո նոր խաղաղ փուլ է մեկնարկել Մարտակերտում՝ դժուժած բնակավայրերի եւ տների վերանորոգում եւ ոչ միայն։ Ինչպիսին է շրջանի բնակիչների տրամադրությունը։ Երիտասարդ հողագործ Էրիկ Բեգլարյանը լավատես է, ապրում եւ արարում է հարազատ հողում։ Ծանր կարելի է վիճակում, կապում ամենուր Ձեզ ասեմ, մենք եթե նյու ձերքի ծեր չենք սկանում, ոստերից մեր օդիլա չտանում, էլ մի բանի տուրը։ Ֆունկցիներ են ասում ամեն օր հարկավոր ամեն օր։ Եթե ստեղ են ապրում, մճակատագիրը էսա, տանկատագիրը, ինչ կարող աստղապենը հեր բարել ապրենք, պատերազմի մեջ ապրենք եւ պատերազմը չերկյանքում ավարտվի։ Մենք հարմարված ապրումք ու մեզ քիշենք, ու աստղը։ Մի պա անգամ չեմ մտածել հեռանալու մասին, ասում է Էրիկ Բեգլարյանն ու ավելացնում. Սա է իմ տունը, իմ հողը, իմ երկիրը, եւ ես հպարտ եմ, որ ծնվել եմ այստեղ։ Ավելի հեռու տեղեր ակալը, տաղնի, մտածիչը շփոթ արելով են արել, քանի տեղ չկալի, ես փոխածել ապտեմ ծան, իսեմ ստեմ, իսոն տեսալ, փոխածել ապտեսա կարող նա փոխանը տեսնա։ Էս է, ասեմ, պետք փոխալին դու կարելի լելա լավ ծախնա, կարող ապահովի փախչինք ստա ավելի շատ գործեր ձեռնարկում, կրուցից ավելի շատ նպատակներ ունենք, մեջ ենք անվարտակներ գործիա կարող է իքնամ ավտոտրեջկային դիվա ու տարեշ չեն կարող, տարի գործական պլանը դիտը են գապոս ռեպտի արարել, սուղազն ծլանչ են ապրասին, եք ստավա կրելի, մի կարող է լինի կրելի։ Մարտակերտը շարունակում է ապրել իր առօրյա կյանքով արտնանում ու անմիջապես լցվում է գործի։ Այստեղ յուրաքանչյուր ոգ գիտե իր անելիքը եւ յուրաքանչյուրն էլ ամուր է կանգնած իր հողին, հավաստիացնում է Մարտակերտի մեքենատրակտորային կայանի տնորեն Խոսրով Օհանյանը։ Գործը կազմակերպելիս առավոտը դժվարություն, բանը դա պետք է участвовать։ Կարող է մեր աշխատանքների խմբերը։ Չնամարով այդ ժամանակներ ապրիլի 7-ը դեպքեր գառնացան սերմիցանը։ Հակառակ աշխատանքներ ապրիլի 6-ը առավոտ սկսել ապրել հինգ ժամը 12-ից կարող դերևիր էր հայտարարել։ Դա հիմնականում ցենդեր ժողովը մարտակեր այս պայքարության են բնավ շուտապողը մարտնակրով որ դեռ սպասողակա կարուչնիլ է իր նորմալ տակովը ռեժիմը ապրել է տակովը արտարմանված։ Այդ օրերին էլ նի մարտակերտը առօրյա կյանքով էր ապրում։ Որը շուտով մերաշատը։ Պլանը կազմում գառնացանը կեսասուսու Նելի Ավանեսյանը մեկն է այն մարտակերտիներից, ով նույնիսկ ապրիլյան ցաներ օրերին չի մտածել հայրենի քաղաքելու մասին։ Հպարտ հայուհին այսօր ցավով է հիշում այդ օրերը, բայց եւ լավատեսությամբ է համակված, որ հարազատ հայրենիքում այսուհետ միայն խաղաղության աղավնիներն են թևածելու։ Նույն տեմպերով աշխատանքը գնում է, մարդիկ իրենց նույն կյանքով ապրում են։ Այո դրանց բնականոն ռեժիմով ամսի 5-ից հետո պատերազմը որ դադարեցվեց հետո խանութը բացեցինք նույն ռեժիմով սկսեցինք աշխատելը ժողովուրդը տեմպերով սկսեցին իրենց ռեկտորը իրենց աշխատանքները ու միջև հիմա էլ ինձ թվում է նույն տեմպերով շարունակվում է, էլի ոչ մի փոփ։ Կարծես պատերազմը այդքան էլ հետ չթողել, էլի ժողովրդի իր այդ կյանքի ունի վրա։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ուսումնասիրելու եւ ոլորտում հստակ քայլեր անելու հայտ է ներկայացնում Արցախցի դպրոցականները։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիա է բացվել Քաշաթաղի շրջանի Բուրգավանի միջնակարգում։ Ծրագիրն իրագործվել է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության եւ հայրենասեր հասարակական կազմակերպության համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Շրջանի կրթության բաժնում ակնկալում են, որ նորարարություններն այստեղ մեծ արձագանք ու նաև շարունակություն են ունենալու։ Իդեպ Վուրգավանի Արմատ ինժեներական խմբակ լաբորատորիայի պարապմունքներին մասնակցելու են նաև հարևան Ուրեկանի դպրոցականները։ Ըստ Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի տեխնիկական գծով պատասխանատու Արծրուն Օրդյանի, փորձառու ինժեներներն աշխատել են ինֆորմատիկայի դասասենյակում։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիան ներդրում են դպրոցներում, կրթական համակարգում երեխաներին սովորացնում են IT ՏՏ ոլորտի ուղղությունները, այսինքն ժամանակակից տեխնոլոգիաները, որը ամբողջ աշխարհում արդեն սփռված է, ու մեր երեխաներին արդեն դպրոցական տարիքից ծանոթացնում ենք այդ սարքավորումների հետ։ Վուրգավանի Արմատ ինժեներական լաբորատորիան առաջինն է Քաշաթաղում։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսիսյանը հուսով է, որ նման խմբակ ունենալու են բոլոր դպրոցներում։ Արմատ լաբորատորիաների ստեղծումը հատկապես մեծ դպրոցներում կարևորում եմ այնքանով, որ մատաղ սերունդը կարողանա մոտիկից ճանոթանալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, դրանց զարգացմանը եւ իրենց հնարավորությունների սահմաններում կարողանան նաեւ իրենց գիտելիքները ընդլայնել եւ որոշակի ներդրումներ ունենալ։ Հուսով եմ, որ մեր աշակերտներից կլինեն տաղանդավոր երեխաներ, որոնք կարող են իրենց հնարավորություններով եւ գիտելիքներով նոր խոսք, նոր մտահղացումներ իրականություն դարձնել հարցնել։ Իդեպ գյուղի դպրոցի շենքը 1 տարի առաջ վերակառուցվել է հայրենասեր կազմակերպության միջոցներով։ Արդեն հարմարավետ դահլիճում աշակերտները հյուրերին ներկայացրել են իրենց ամանորյա հանդեսը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Չինարիի իրադարձություններից հետո ճափից ավելի լարվածություն չկա հայ-ադրբեջանական սահմանագծում եւ արցախա-ադրբեջանական շփման գոտում։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը, նշելով, որ բացատրությունը ռազմաքաղաքական բնույթի է։ Անդրադառնալով դիվերսիոն փորձի կապակցությամբ Յակոմինսկի խմբի կողմից հնչեցված հայտարարությանը, Սերգեյ Մինասյանն ասել է, որ այն ուշացած էր։ Տոներն ազդել են նույնիսկ Մինսկի խմբի աշխատանքի ու ոճի վրա։ Հայտարարության առաջին երկու նախադասություններն իրար հակասում են։ Փորձ էր արվել հավասարության նշան դնել հայկական ու ադրբեջանական կողմերի գործողությունների միջև, չնայած չեմ կարծում, թե համանախագահների համար գաղտնի էր ով էր նախաձեռնել դիվերսիոն գործողությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանցի դիվերսանտի դին վերադարձնելուն, ապա եթե ադրբեջանական կողմը չեր սկսել գործողությունը, այդ ինչպես էր ադրբեջանցի դիվերսանտի դին հայտնվել հայկական կողմում, նշել է Մինասյանը։ Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարության ու նրա հրաժարականի միջև կապը բավականին արհեստական է։ Նման տեսակետը հայտնել քաղաքագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տարածված հայտարարությունը։ Ալիևը հայտարարել էր, որ անձինք, ովքեր առ այսօր ղեկավարում էին ՀԱՊԿ-ն, պարզապես մեծ քաղաքական սխալ են գործել հայամետ դիրքորոշում անընդունելի մտքեր արտահայտելով։ Այսօր բոլորիս հայտնի է նրանց ճակատագիրը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ազատ են մեկնաբանել այս հայտարարությունը ինչպես կամենան։ Ոչ ոք այն չի երկելու, կամ էլ որևէ բան ապացուցելու, ասել է Ալեքսանդր Խրամչիխինը։ Հիշեցնենք, որ խոսքը դեկտեմբերի 29-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին իրականացված ադրբեջանական դիվերսիայի մասին Նիկոլայ Բորդյուժայի կոշտ հայտարարության մասին է։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից Նիկոլայ Բորդյուժայի հրաժարականը վաղուց էր ծրագրված, սակայն տեխնիկական պատճառներով հետաձգվում էր։ Անցած տարվա վերջին գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները փոխանցվեցին նրա տեղակալին, ինչը Ադրբեջանում ընկալեցին որպես երկնային նշան։ Սլովակիայում անցկացվող ամենամյա լուսանկարչական մրցույթի Սև Սպիտակ լուսանկարների ազատ թեմայով բաժնի ոսկե մեդալակիր է դարձել Լիբոր Շպիմրը Հայաստանում ու Արցախում կատարած լուսանկարների համար։ Մրցանակը ստանալուց հետո նա ասել է, որ այս մրցանակի համար խորապես շնորհակալ է ողջ հայ ժողովրդին ու մարդկանց, ովքեր հատկապես Արցախում աջակցել են իրեն լուսանկարելու այն, ինչ ներկայացվել է մրցույթին։ Լուսանկարիչը նաև հայտնել է, որ ցանկությունն իր ոսկե մեդալը փոխանցել Արցախին։ Հիշեցնենք, որ Լիբոր Շպիմրը նաև Հայաստանի ու Արցախի մասին փաստավավերագրական երկու ֆիլմի հեղինակ է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը զբաղվում է բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի հարցով, ով Բաքվի պահանջով ձերբակալվել էր Մինսկում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Իսրայելի եւ Ռուսաստանի քաղաքացի 40-ամյա բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը, ով երկար տարիներ է ինչ վարում է ճամփորդական բլոգ, այս ընթացքում գրել եւ գրառումներ է կատարել, լուսանկարներ տեղադրել շուրջ 120 երկրների այցելություններից Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեսակետների համաձայն ձերբակալվել է Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու պատճառով։ 2011-2012 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղ այցելելուց եւ Սև ցուցակում հայտնվելուց հետո Լավշինն այցելել է Բաքու ուկրաինական անձնագրով։ Նա քննադատական հոդվածներ է տպագրել Բաքու այցելելու ընթացքում, քննադատել է նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ հենց այդ պատճառով է ձերբակալվել։ Վերջին տվյալների համաձայն Բելարուսի ուժային կառույցները որոշում են կայացրել նրան Ադրբեջան արտահանձնելու համար։ Ստեփանակերտից աղով եւ հացով թիմը ուրախների եւ հնարամիտների ակումբից հրավեր է ստացել մասնակցելու Կավեն 2017-28-րդ միջազգային փառատոնին, որը կկայանա Սոչիում հունվարի 10-ից 23-ը։ Բաքվում Ալեքսանդր Մասլակովի կողմից ստորագրված հրավերը սադրանք են անվանել։ Ադրբեջանի մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարությունից հայտնել են, որ նրանց այդ հարցի վերաբերյալ ոչինչ հայտնի չէ եւ խորհուրդ են տվել դիմել երկրի արտգործնախարարություն։ Վերջինս էլ իր հերթին հայտարարել է, որ չի զբաղվում նման հարցերով։ Միայն Բաքվի տղաների թիմի անդամ Թայիր Իմանովն է արտահայտվել Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքերից։ Ինչպես սպասվում է, ադրբեջանական հիստերիան իր արտացոլումը կստանա փառատոնին։ Ըստ Իմանովի, Բաքվի հավաքականը պետք է իր բողոք հայտնի փառատոնին Սոչիում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն իր ծև ցուցակում ներառել է 180 օտարերկրյա լրագրողների անուններ։ Դրանց մեծ մասը ռուսաստանցի եւ ուկրաինացի լրագրողներ են։ Կան նաեւ լրագրողներ Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից, ԱՄՆ-ից, Լիտվայից, Ճապոնիայից եւ Ավստրիայից։ Ծև ցուցակում ընդհանուր առմամբ կա 623 մարդ։ Եվրոպայի խորհրդի հատուկ առաքելությունը Բաքու է ժամանել, որ เป զի ուսումնասիրի Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության համար պարտադիր համարվող որոշումների չկատարման հանգամանքները։ Նշենք, որ Եվրախորհրդի կանոնադրության 52-րդ հոդվածով նախատեսվում է պաշտամիջոցներ կիրառել անդամ պետության դեմ, եթե վերջինս անտեսում է կազմակերպության որոշումները եւ հրաժարվում է կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Թուրքական Սթար պարբերականի լրագրող Էրջան Բայսալը հայտնել է, թե Թուրքիան նախատեսում է Թուրքիա-Հայաստան եւ Թուրքիա-Իրան սահմանին բետոնե պատ կառուցել։ Նա նշել է, թե Սիրիայի հետ սահմանին կառուցվող բետոնե պատն ավարտելուց հետո աշխատանքներ են սկսվելու բետոնե պատ կառուցելու Հայաստանի ու Իրանի հետ սահմանին մաքսանենգության դեմն առնելու նպատակով։ Նշվում է, որ դեռևս 2016-ի մայիսին Թուրքական Թոքի պետական շինարարական ընկերության, Պաշտպանության նախարարության ու ֆինանսների նախարարության միջև պայմանագիր է ստորագրվել 6 նահանգներում 3 մետր բարձրությամբ բետոնե պատ կառուցելու վերաբերյալ։ Այսօր լրանում է Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության երկրորդ տարելիցը։ Հիշեցնենք, որ հայ հասարակությունը ցնցվեց, երբ իրենց տան մեջ սպանված գտան ընտանիքի բոլոր 6 անդամները։ Իսվինի հարվածներ ստացած 6 ամսական Սերոժ Ավետիսյանը օրեր անց մահացավ հիվանդանոցում։ Նախորդ տարվա օգոստոսի 23-ին Գյումրիի Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազայի Էն զորամասում Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց Ավետիսյան ընտանիքի 7 անդամների սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավճիռը, դատապարտելով նրան ցմահ ազատազրկման։ Մարզասերների համար FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն հայտնել է, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն այսուհետ կունենա այլ ձևաչափ, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է ֆուտբոլում կլինեն մեծ փոփոխություններ։ Այսուհետ 32 թիմերի փոխարեն առաջնությանը կմասնակցեն 48-ը։ Կլինեն 16 խմբեր, յուրաքանչյուրում 3-ական թիմ։ Ամեն խմբից դուրս կգա 2 թիմ կլինի 1.16 երզարփակիչ։ Առաջնությունը ինչպես եւ առաջ էր կտեվի 32 օր։ Տեղի են ունեցել Անդրանիկ Մարկարյանի շախմատի հուշամրցաշարի 3-րդ տուրի պարտիաները։ 3 տուրից հետո 4 շախմատիստ Ռոբերտ Աղասարյանը, Լևոն Բաբուջյանը, Դմիտրի Գորդիևսկին եւ Արման Միքայելյանը վաստակել են երկուական միավոր եւ գլխավորում են մրցաշարային աղոսյակը։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հրավիրում ենք ձեզ մասնակցելու 9-րդ տարվան նվիրված տոնական միջոցառմանը, որը տեղի կունենա սույն թվականի հունվարի 13-ին ժամը 18-ին Վերածնդի հրապարակում։ Ակնկալում ենք ձեր ակտիվ մասնակցությունը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։